Գիտեք, որ առաջիկայում գյուղատնտեսության ոլորտում նրան մշակությունը առանձնակի ուղղություն է լինելու եւ հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու, քանի որ եւ հայեցակարգով եւ մի շարք ծրագրերով եւ մեր պոտենցիալը հաշվի առնելով նաեւ խնդիր ենք դրել մի քանի անգամ ավելացնելու նրան մեր այգիների քանակը։ Նրան մշակության հետ կապված մի շարք անգամներ սեմինարներ կազմակերպել ենք, բայց այսպիսի նախաձեռնություններով մենք հիմք ենք դնում նոր մշակույթի եւ նաեւ ձեզանից ենք ակնկալում նախաձեռնություններ։ Մեր կողմից մի շարք տարբեր ձևաչափերով նախաձեռնություններ լինելու են այսպիսի սեմինարներ կազմակերպելու, բայց նաեւ ակնկալում ենք ձեզանից նախաձեռնություններ, որ เป զի գյուղատնտեսության նախարարությունը դարձնենք յուրօրինակ հարց հարթակ խնդիրներ վերհանելու մասնագիտական ուսուցման, վերապատրաստման, խորհրդատվական եւ այլ նպատակներով։ Շատ կարեւոր է, որ մենք շատացնելով, կրկնապատկելով կամ քարապատկելով նրան այգիների քանակը, նաեւ դրան զուգահեռ ներդնենք միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունեցող առաջադեմ փորձը, մեթոդները կիրառման, նաեւ ինչպես նաեւ ձևավորել մշակույթ այգիների վարման, այգիների տնկման, խնամելու նոր մշակույթ, գրագետ մշակույթ։ Ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ, որքան հնարավոր է փորձեք շատ ավելին քաղել, որովհետև ժամանակը շատ կարճ է, ընդամենը 1 օր մի քանի դասախոսություններով փորձելու ենք ինչքան հնարավոր է ավելի շատ նյութ քաղել։ Ես նաև նշեմ, որ եթե ձեր կողմից լինեն առաջարկություններ, մենք պատրաստ ենք պարոն Ալբերտոին հրավիրել Արցախ եւս մի քանի անգամ տարվա մեջ։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեզ։ Այսօր հոս ներկա ենք հողագործական ծրագիրով բերած ենք մեր այդ մասնակիտ, որը շատ մասնակիտացած է այս մարզի մեջ եւ հույսով ենք, որ այդպիսի ծրագիրներով ներկայանա եւ նոր գիրելիքներով, որ մեր ժողովրդի հողագործության համակարգը թյուրացնե։ Քիչ աշխատանքով, քիչ ծախսով ավելի արդյունքի հասցնենք։ Մեր նպատակը այս է։ Սա անձնական ձեր նախաձեռնությամբ է այստեղ, թե մեր հայրենակիցների մի խումբ է աջակցել որ գան։ Այս ծրագիրը եղած է խնդրանքով մեր պետ նախարարին, որոնք հանդիպած են Ամերիկայի եւ խնդրած է որ մասնակցեն այստեղ։ Այո, աշխատանքի գազագերբումը իմն է, բայց խնդրանքով մեր բարոն պետնախարարի։ Պարոն Երեսյան, դուք առաջին անգամ եք Արցախում։ Արցախում ոչ, սա երևի 7-րդ անգամն է։ Փոխնախարարը նշեց, որ շրջել եք Արցախի այգիներում եւ ինչ տպավորություններ եք ստացել։ Այո, երեք շրջեցինք մինչեւ Արաքսի հովիտ, նայեցինք, մեզ պետք էր որակավորել հողը, տեսնել կարելիությունները, թե ինչ տեսակ ձար կարելի է հաջիր այս հողերու մեջ կամ ինչպես մակրակորդել այս հողերի մեջի խնդիրները որ կան։ Հանդիպեցինք այքիներու դեսանք ծարեր, դեսանք խնամքի ծևը, նկատումներ արեցինք տեղում իհարկե եւ այսօր այստեղ էլ կմատնանշենք այդ նկատառումները, որովհետեւ ճշտվեն։ Քիչ կորձով կարելի ավելի արդյունքի հասնել։ Ունենք որակավոր հող, որը պատրաստ է արդյունքի, եթե մենք ճիշտ աշխատենք։ Համոզված եք, որ հայտնի այգեգործը բավականին կօգնի Արցախցի այգեգործին։ Այո, Իրան փորձառությունը ցույց է տվել, որ ինքը կարող է շատ օգտակարելալ եւ բարելավել, որովհետեւ փորձառությունը այսօր համաշխարհային է, ինքը աշխատակցում է Մեքսիկայի Հանրապետությունում, Ամերիկայում, Չիլիի Հանրապետությունում եւ Պերուում։ Ինքը սիրում է հայերին։ Ինքը հայերի հետ շատ ընկեր է եւ սիրարվեց Ղարաբաղի վրա առաջին դեսկից։ Si puedo empezar, podemos ah. empezar la presentación. Un momento para Ուրեմն սա իմ առաջին անգամն է, բոլորին հաջողություն ցանկանում եւ հաջողություն ցանկանակ ձեզ բոլորին եւ մեր պետությանը, որ առաջ զարգանա մեր գյուղատնտեսությունը։ Ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել, որ կարող եմ այստեղ մասնակցել։ Մեր ֆիրմայի համար շատ կարեւոր է իմանալ, ասեք, աշխարհի ուրիշ մասերը ինչպես է դա զարգանում ուրիշ մշակույթները, ասեք, եւ նրան եւ ուրիշ ընդհանրապես։ Եվ առաջարկել ձեզ եւ տեսնել ուրիշ ինչ որ այլ ընտրանքային տարբերակները, որոնք օգտագործում են ուրիշ երկրներում անում եւ այսօր հնարավորություն կունենանք տեսնել այն։ Լևասեր դե մուչա ayuda al barrio. Samozvatsն վրդած է շատ կոգնի։ Bueno, eh voy a empezar, mi nombre es Alberto Contreras։ Իմ անունն Ալբերտո Կոնտրերաս, ես սկսում եմ ուրեմն պրեզենտացիան։ Իր ֆիրմայի անունը ծառայություններ եւ օկտողներ։ Ուրեմն ինքը բաժանել է այս պրեզենտացիան 3 մասերի։ Ուրեմն առաջին պրեզենտացիան կլինի իր ֆիլմի աշխատանքի մասին եւ ասենք ինչպես է զարգանում ասենք լատինամերիկյան շուկան ընդհանրապես, ինչ նորություններ կա եւ իհարկե մենք երկրորդում կուսումնասիրենք որոշ տեխնիկական նորություններ, նորամուծություններ, որոնք օգտագործում են տեխնոլոգիաների եւ ընդհանրապես գյուղատնտեսական զարգացման համար։ Երրորդ մասը ուրեմն նվիրվում է այն որ դիագնոզեն տարապես, ուրեմն որ մենք այցելեցինք այն դաշտերը, որ եղել է Արաքս գետի կողքին, ասենք տարապես վերլուծություն ընտանում։ Այս պրեզենտացիան ընթացքում հույս ունեմ բոլորը հարցեր կտան, որ ես կարողանամ իրենց օգնել, ասենք հարցերին բարձաբանելու համար ինչ որ նորություններ կամ ինչ տեխնոլոգիաներ պատմելու մեր ֆիրմամ ունի որոշ ծրագիր, այսինքն նախատեսում մինչև 2020 թվականի զարգացում, այսինքն մոտակա 3 տարիների համար մեր ֆիրմայի ուրեմն տեխնոլոգիաների ֆոնտարապես դիագնոզը նվիրված ու տարբեր ռաստինաների զարգացման, այսինքն տարբեր տեսակի, ոչ միայն ասենք մի քանի տեսակների։ Այսինքն տվել ինչ որ դիագնոզը եւ լուծել այն հարցերը, ուսումնասիրել եւ լուծել։ Մեր փիլիսոփայությունը, այսինքն մեր մոտեցումը այս խնդրին շատ զգայուն է եւ կարող է հետաքրքրել հաջողվել ձեզ։ Մեր ֆիրման շատ հաջողակ է, միշտ հասնում բարձունքներին, ասենք բիզնես անելու հարցում։ Եվ ոչ միայն եւ տեխնոլոգիաների եւ զարգացման եւ նոր տեխնոլոգիաների ներդման հարցում։ Մենք ձգտում ենք լինել եւ ընկերասեր, ասենք եւ բնության հետ եւ հասնել ինչ-որ նոր մակարդակների հետ եւ սոցիալապես համագործակցել բոլոր շերտերի հետ հասարակության։ Իրանց փիլիսոփայության մաս նաեւ ստեղծել ինչ-որ ցանց, ասենք ինժեներների, որոշ մարդկանց, ասենք, որոնք կարող են օգնել զարգացնել, ասենք, այդ արտադրության ընդառաջ տարբեր երկրներից, ստեղծնելու 4 ցանց որպես համագործակցի։ 4 մասերին հիմնականում մենք բաժանել ենք մեր անհրաժեշտ բաներից։ Ուրեմն մանեխը, ասինքն կառավարել, ասինքն այդ ամեն ինչա, միկրոօրգանիզմոս, այդ փոքր օրգանիզմները, որոնք օգտագործվում են գյուղատնտեսության համար, մատերի օրգանիկա, ասինքն օրգանическое вещество. Entre México y Chile de cómo ha ido evolucionando el mercado. Այգեգործության զարգացման ծրագիր ունենք, նոր քաղաքականություն որդեգրվել այգեգործության զարգացման համար եւ այդ ծրագրերի շրջանակներում հրավիրում ենք մասնագետներ արտերկրից, որոնք իրենց խորհրդատվությունն են ցուցաբերում մեր հողօգտագործողներին։ Այս հանդիպումը եւս դրան շարունակությունն է, մասնավորապես մեր այսօրվա սեմինարը նվիրված է նռան այգիների մշակությանը։ Մենք արդեն մեր արտերկրից հրավիրված մասնագետի հետ շրջել ենք հիմնական մեր նրան մշակությամբ զբաղվող շրջանները, այցելել ենք տարբեր մշակության տեխնոլոգիաներ, ասենք մշակող նրան այգիներ։ Մեր մասնագետը ընդհանուր պատկերացում է կազմել եւ մշակության տեխնոլոգիայի վերաբերյալ եւ մեր հողի կազմի վերաբերյալ եւ այսօր փորձելու է ներկայացնել իր առաջարկությունները, իր մտահոգությունները այդ մշակության վերաբերյալ։ Աշխարհը զարգանում է, նոր տեխնոլոգիաներ են կիրառվում, տարբեր մշակության ձևեր կան եւ տարբեր երկրներից փորձի փոխանակում է տեղի ունենալու եւ արդյունքը արդեն կտեսնենք։ Մենք նախատեսում ենք նաեւ նման սեմինարներ գալիք տարում, ուղղվածություն արդեն կորոշենք նոր տարուցում։ Իսկ ինչու եք հատկապես ընտրել մի այնպիսի մշակաբույս, որը դեռ, այսպես ասած, իր պիկը չունի Արցախում։ Նուրը ունի իր պահանջարկը, ինչպես մեր հանրապետությունում, Հայաստանի հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում եւ նրան մշակության համար մեր հարթավայրային գոտին լրիվությամբ բավարարում են, բնակլիմայական պայմանները համապատասխանում են եւ մենք արդեն բազմից նշել ենք վերջերս, որ մեր այսօրվա 1000 հեկտար նրան այգիներին մենք նպատակ ունենք հասցնել մինչև 5000 հեկտար հեկտար։ Պարոն Ավսյան, նախքան մենք մասնակցել սեմինարին, ըստ ձեզ հայտնի այգեգործին ավելի շատ հաջողություններն են գրավել, թե դեռ եւս այդ ոլորտում շատ-շատ անելիքներ կան։ Մեր մասնագետը գտնում է, որ կան խնդիրներ, իհարկե կան այգիներ, որոնք ինքը հավանել է եւ մշակության տեխնոլոգիան եւ, ասենք այդ ռոբոտման կաթիլային համակարգը, որտեղ տեղադրված է, ինքը ունի առաջարկություններ եւ մեր հողօգտագործողներից արդեն կախված իրենք կընթ կոնեն առաջարկությունները, թե չէ, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ ինքը հատկապես ինչով է զբաղվում ավելի շատ։ Ինքը ունի խորհրդատվական կազմակերպություն, որը մասնագիտանում է հողագործության վրա, ասինքն խորհրդատվությունը տրամադրում այդ ընկերություններին, որոնք զբաղվում են գյուղատնտեսության եւ այգեգործության ոլորտում եւ ջերմոցային տնտեսությունների։ Մենք փորձել ենք հravirել բոլոր շրջաններից, հիմնական ասենք բացառությամբ Շուշիի եւ Շաումյանի շրջանից, մնացած բոլոր շրջան Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունի եւ Խաշաթավը։